Egunon guzier aste azkena gaur eta aurrentzat gara beste egunak bezarako eguna. Horritarazten dauzuet goizeko amak orenetan aurren saio partak zailia eskintzen ari girela Euskal Ihati hauetan atxaldeko lau orenetarik goiti ere errepikatzen da. Egan bezala zuen etxeetatik igortzen ala dauzkigu grabaketak, gabaketak mailez gure puntu abilua gmail puntu komerat 06 ogoita amak 0 zazpi laurogeita haaseei hamar eta jakin guk ere grabatzen ahal zaituztegula telefonoz posible ez bazi nute. Maite elandartekin segituko dugu ere goizuntan gure sustraier lotuak zizkien hiru ipuin, kollo eta aitatsi lehen eta bigarren partiak entzunen ditugu, eta azkenik egia aitatsi eta amatxietaz, Endaiako bertso eskolako saioa amaiur eta amaiaren bertsoak ere gozatuko ditugu. Eta baionako Paz eta Liloa kantuz, Olentzero eta Baloreak kantu trikimakotan, alaze sorkuntza mota afrango, eh? entzunen dugun egun. Bertsolariekin hasiko gira, Aimar Karrikak endaiako bertso eskolakoei sortziko tiki bat osatzea galdegin die ondoko lau oinekin, jendetza, pentsa, beltza, ametsa, balintza, koronavirusa aipatzea debekatua dela. Eta saioa jira entzuten dugu lehenik. Kantatzen badu zu plazan, badago jendetza, Ainondo kantatuta, normala da pentsa, berea baldin bada, azal oso beltza, e, espero dut ez dela, handia ametsa. Bibazu saioa eta ea amaiur aizpuruk ze bertsoa asmatu daukun. Arraz iztena bazen berdin ametxa Imagina ezazu, kristona jendetza Miloi bat egongo zen, pentsa ezazu pentsa Jende guzti horrek bazertzen du beltza. Alagor zuri ere amaiur eta azken bat maia ibirikuren bertsoa. Hor bazegoen jada gehiagi jendetza, baina ikusi nuen hor zen bat beltza. Bela galditu zen da aritzen bai pentsa, pentsatzen zuena zen handia ametsa. Goresmenak beraz maia zuri, baita ere haintzin entzunditugun saioa eta amaiur. Asteleen untatik gurekin dugu maite landart beskoiztara, egun ere iru ipuin konatuko dauzkigu, koldo eta Aitatsi, lehen eta bigarren parteak eta egia Aitatsi eta amatxietaz. Az giten bereala, maite beraz zuri hitza. Nere historioak, egungoak, gure sustraieri lotuak dira. Orduan hasiko lehen historioarekin. Koldo eta aitatxi. Koldo izena duen mutiko baten istorioa da. Koldo zen, eta bere aitatxik zaintzen zuen. Koldok galditu zion aitatxiri, berak ezagutzen zuen istorio bat zan. Orduan aitatsi hasi zen kondatzen. Nere istorioa gure arbasuen ondarean kokatzen da koldo ados aitatxi. Duela aspaldi aspaldi, eskoala jaintzaleek, eraiek eraikitzen zituzten beren txalupak ahaintzara joaiteko usuenik haritzondo batean ateratzen zuten txalupa. Egin eta, bospasei lagun bederatzi labete bederen abiatzen ziren bedaien janaria eramanez eta biziki urrun joaiten ziren. Ternua edo Kanadiara eta zonbeitzu joan omen zidela Islandiara ere portuz portu itxaso zitsaso. Bakalaua edo balea berdin ihistatzen zituzten. Jateko eta saltzeko baliatzen zituztenak bazekiten ongi balea erabiltzen eta diru iturri garrantzitsua zuten. Aski preziatzen omen zuten balearekin egiten zuten olioa eta horrekin argia baita xaboia ere. Baina egun batez, untzia beteta zelarik ekaitz batek atzeman zituen eskual marinelak eta ekaitza hain bortitza izan zen, amahak hautsi baitzituen. Baleuntziak ondoa jo zuen eta ondoratu egin zen. Izonak borrokatu ziren bizirik egoiteko, erantzuen aitatsik, apur bat geldituz, eta bere gogoetetan egonez. Er. Eta, ze gertatu zen gero aitatsi? Galditu zion koldok? Ah, puste dut eskual marinelak igeri eginez ugarte batera igo zirela eta hanegon egon hil zorian. Bainan ugarte hartako biztanleak indianoak ziren eta eskualdunak aurkitu zituzten eta lagundu. Alta ez zuten mintzaira bera, egan zuen aita berri zere pausu bat eginez bere historioan. Eta nola egiten zuten aitatsi elgar ulertzeko taldetu zuen koldok? Ba, testuak eginez eta beren eri muturekin erakutsi zer nahi zuten. Zeren denak galdu zituzten ekaitz hortan. Untzia bainan barnean zituzten arrain guziak ere eta gola zituzten indiek eskualdunak lagundu berriz itsasoratzen. Hortan bururatzen da ene historioak koldo, eta ez ahantz, gure arbasoak zirela, marinel horiek, duela bost mende. To, ideia bat heldu zait koldo. Sendatu eta eramanen haut pasaiara han baita museo bat, deitzen dena albaola, eta horiek guziak aipatuak eta aztertuak direnak. Gainera, han bertan hasia dituk San Juan Baleuntziaren eraikitzen. Egiazkoa, jont koldo, bai bai, egiazkoa, erantzion aitatxik, eta ikusten ahaldena. Ye, yeah, oh bai, aitatxi, bihar joaiten ahalko girea. Ai, koldo, bai, sendatu bezain laster. Sardadila kalabazan eta atera biharko istorioetan. Maite egon gurikin, kollo eta aitatxiren eh, segida sahi, lehenik uh, taldeak otxaldek asmatu bale iitzi entzuten dugu itzi pareko izotz lurretarak, joan intaige hegaldak abale hitzu ondo. Egoera bereziuntan, aurrer doakien saio parte hartzailea zabalduko dugu martxoaren ogoita jirutik goiti Euskal Iratietan. Goizeko amak orenetan itzordua, zuen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuinu, bertso, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, MP2 edo Wave formatuan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetasunak gure puntu iratia abildua gemail puntu komerat igoriz, zuen proposamenen eta zergatik ez sorkuntzen zain gaude. <coughs> Hauren saio parte hartzailea beraz euskal iratietan, koldo eta aitatsi ipuina kondatzen hasi zaigu maite landarte egun, una ipuinunen bigarren partea. Koldo eta aitatsi bigarren partea. Koldo eta aitatsi ibiltzen ziren eskuz esku bidean gaindi. Eta betbetan, koldori jintzitzaion gugora. Aitatxi, ohoi naiz, itzeman zenidala, pasaiara joanen ginela gubiak. Itxasuntzi baten ikustera. Eta erraiten zenuen, gure ondarea eta gure historian kokatzen zela. Biba hi koldo, poartzen auk ez dukala ahantzi. Untsa da, eta egun berean joiten algaituk harat. Ue! Bi bazu aitatxi, sobera maite zaitut, erantzuen koldok. Eta abiatu ziren, lehenik endaian, topoa hartuz, eta gero ibiliz oinez, karikaz karika, pasaian gaindi. Museoa biziki handia iduritu zitzaion koldori. Sartu ziren eta itatxik galdetu zuen gidari bat ukaiten ahal zuten Esplikatu zuen, jadanik historia posibat egina zitzaidala. Gidariak erran zuen biziki untsa zela, gaztei gure historioa jakinaraztea. Eta itatxik begikeinu bat egin zidan beste jende batzuk ere guri juntatu ziren entzuteko. Eta gidaria hasi zen. Egunon deneri, museo hau berezia da. Zeren barnean ikusiko duzuen bezala, langile tropa batek San Juan Baleontzia egurrez eraikitzen dute. Hemen berean, albaolan, toki hau magikoa delako zeren eskoal itsasaldeko faktorian kokatzen da. Gipuzkoako lehengo untziola pasaiako portuan itxasadar untan zen. Espazio bizia eta publikoari idekia eta itxasaldeko kulturari lotua delako eraikuntza prozesua San Juani esker hamasei garen mendetako ofizioak eta egurezko teknika unziolak bereskuratu ahal izan dira. Duela laueun urteko gure historioa da. Zertarako gure historiari lotua? Zeren, eskual marinelak joaiten zidelako holako egurrezko itxasuntzi batzuekin balea iztatzera Kanadan gaindi. Eta elezar batek dio mila bosteun eta hirurogoita hiruko urtean abiaturik baleuntzia bi urteren buruan ondoratu zela Kanadiako uretan nahiz eta ikerketa luzeak egin ondoan, baleontzi urperatuan bildu zituzten argibide hainitz gure historioarekin lotu zituztenak. Hortarako, egungo ikunean, ari diren San Juan Baleontziaren eraikitzen metodo eta teknika berak baliatzen dituzte. Kanadiako eta albaolako ikerlariek berrel burua dute. Suartasunez, lotzea, itxasoa eta istorioa. Baleontzi unen eraikuntza amens bat izan da. Baina egiaztatzen ari duguna eta itxasoratuko duguna zonbait urteren buruan. Albaolako gune untatik uretan zehar lehatuko da. Hortan utziko dut egungo itzaldia. Baote dituzue galdera batzuk, bururatu aitzin. Aitatxiri deus egan gabe, koldo mintzatu zen. Zein egur mota baliatzen dute baleuntzia eraikitzeko? Lehen bezala, orai ere, haritza enbohak baliatzen dituzte gutxienez berreun harit. Honon beste? Bai, bai. Zertarako balea eiztatzen zuten eskual marinelek? Zeren balea diru iturri zelako. Balearekin olioa egiten zuten, olio hori baliatuz argitzeko eta bestalde saboia ere egiten zuten. Aita txik zuen kolduri. Bagoaz, koldo? Nola kausitu duk, bisita hau? oh, biziki unsa aita sobera unsa zen. Bainan bazena nitz gauza gogoan atxikitzeko. Egun jasta ukanduk koldo, eta ikusiko dituk, hire begiez zelana egiten duten, eta nola lotua den gure arbasueri etxean begiratuko diaguk interneten zer dioten. Ados? Ados aitatxi, eta mile esker bizita untarat eramanik. Baina aitatxi, nahi nuke berriz dinunat, urez taratuko dutelarik San Juan baleontzia. Urte bat edo beste den buruan. Bistanda koldo, ahalko dugula hori egin zura, eskuak, itxasua eta ametsak atzen direnean, galdutako itxasuntziak egeskuratzen dira. Kollo eta aitatsi eh, kondatu dauku maitek eta sari egia aitatsi eta amatxietaz kondatuko dauku. Baina lehenik baionarat goaz, paz eta liloa aurrideak kantu zentzunditzagun orain, etxetik grabatu abestiak dira, oiana ikastolan dira, pazek bosturte ditu eta berrin da bere irakaslea. Paz eta kantatuko dut olen zero da. eskerpaz eta etxe beretik liloak bederatzi urte ditu, laugarren mailanda beti baionako oiana ikastolan, eta isiak da bere irakaslea, una berak aukeratu kantua. Egunan deneri liloa deitzen naiz eta kantatuko dizuet baloreak kantua trikimakotan. Miresker Liloa eta Paz, Baianako Oiana ikastorako ikasleak dira. Egoera bereziuntan, aurrer doakien saio parte hartzailea zabalduko dugu martxoaren ogoita jirutik goiti Euskal Iratietan. Goizeko amak orenetan itzordua, zuen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuin, bertso, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, MP2 edo Wave formatuan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetasunak gure puntu irratia abildua gmail.com erat igurriz, zuen proposamenen eta zergatik ez sorkuntzen zein gaude. Eta gaurko azken ipuinaren tenorea maite landartek kondaturik. irugarren istorioa. Egia aitatxi eta amatxi etaz. Nere aitatxi amatxiak bi ziki zaharrak dira. Beren lagua plegatua dute, simurdikatua, elefantearen bezala. Ile gutxi dute, oilo laguan bezala, eta hortz bitxiak dituzte eta ez krokodiloa bezain bat. Hainitz gauza bereziak jokinekin mintzatuz jakin ditut. Ez ginen beti ados jokinekin, eta egun batez erantzidan. Nere aitatxe matxiak ez dira bat ere irringarri, eta gainera arruntkakolak dira. Nik erranion, nereak amama eta aititza erraiten diet. Eta ezpainetan beti irria dute eta istorioak kondatzen dizkidate. Behar bada, bainan beti badute osagarria arazo bat eta gogordura bat korputzean. Ez, ez da egia hori. Hene amamak, hasti guziz gimazia bere lagunekin egiten du eta aitzitza mendian ibiltzen da. Jokinek jarraitu zuen eganez. Oraiko tresnek ez dituzte interesatzen, ez dakite ordena gailuaren erabiltzen edo telefono mugikoa gerekin deitzen. Hortan egia duzu jokin. Nire amama saiatzen da, baina nik bera baino gehiago badakit eta aitita pisoago da olno. Gero amatxiri zonbaitetan isiltasunean gustatzen zaio egoitea. Eta itatxik, aldiz telebista begiratzeko doinua biziki azkar ezartzen du. Batzuk erraiten dute ez direla onak dantzatzeko. Baina nire mamak jantza jauziak eta zandangoak badakizki eta gogoa eta forma duelarik, dantzatzen ditu oraino. Jokinek erran zuen. Hene aitatxi amatxiek abentura ez zaie gustatzen ere. Ere, jakizu jokin, aurtean gu mendian hiru egunez amamarekin akampatzen izan girela. Eta untsasko zen, eh? Ikusten gauza desberdinak badirela, zure familian eta nerean. Aitatxia matxiak, edo aitxitxia mamak, ez direla denak berdin, badituzte beren berezitasunak. Eta gubien artean, egia badakigu aitatxi eta matxiren egoeraz. Hainitz gauza ikasten da beraiekin. Janari onak jastatzen ditugu. Historioak, lehengoak eta oraikoarekin lotura egiten digute. Besarkaden ukaitea eta emaitea ikasten eta amodioz elgar maitatzen. Nere haititiak errantzuen amamari, eguzkia bezain polita Eta amamak arapostu egin zion, eta zu hilak jabe zain edo jazira. Hortan bukatzen da nere historioa. Nire esker nire entzutea agatik. Beskoitzeko eskualdun haur guzieri agur bero bat eta besarkada handia nire lau biloberi emendik. Thank Miresker maite landart, beskuitzetik berriz ere ipuinak kondaturik, eskertu behar ditut ere gaurko, saioa, amaiur eta maia, endaiako piratak eh, bertsola eskolakoak, eta baionako oianai kastolako paz eta liloa, eta zuek ere igurri zuen grabaketak gure puntu irratia abildua gmail.com erat, edo whatsapez 06 ogoita amar, 0 zazpi, amasei amar zenbakirat, eta jakin ere telefonoz grabatzen ala zaituztegula. Azken kantu bat elgarra gurtzeko, eia aurrekin kanta deitzen duke, alurzeko ikastolako aurrak kantu, segun guziz uh, diskotik kantu bat eh, proposatzen dauzu egu, eta gaurko, eta eskolantze berri, titulukoa, humorea beti atxik dezagula beraz, biar arte! granit zijn zin. Happy